Awit, Kabanata, Isantaan at Labingsyam. Mapalad ang mga taong malinis ang pamumuhay. Kautusan ni Yahweh ang sinusunod araw-araw. Mapalad ang sumusunod sa kanyang patakaran, buong pusong naghahanap sa kanyang kalooban. Ang gawain ay matuwid, namumuhay silang ganap sa kanyang kalooban ay doon sila lumalakad. Ibinigay mo nga sa amin ang iyong mga utos upang buong pagsisikap na ito'y aming masunod. Gayon ako umaasa, umaasang magiging tapat. Susundin ang iyong utos, susundin ng buong ingat. Kahihiyan ay hindi ko matitikman kailan paman kung ako ay susunod ng tapat sa iyong kautusan. Ang matuwid mong tuntunin habang aking tinatarok, buong pusong magpupuri, pupurihin kitang lubos. Ang lahat ng iyong utos ay sisikapin kong sundin. Huwag mo akong iiwanan, huwag mo akong lilisanin paano mapapanatiling malinis ang pamumuhay ng sinumang tao sa kanilang kabataan? Sa pamamagitan ng pagsunod sa banal mong kautusan, buong puso ang hangad kong sambahin ka't paglingkuran, huwag mo akong hahayaang sa utos mo ay sumuway. Ang banal mong kautusay sa puso ko iingatan upang hindi magkasala laban sa iyo kailanman. Pupurihin kita, Yahweh, ikay aking pupurihin. Ang lahat ng tuntunin mo ay ituro po sa akin. Ang lahat mong mga utos na sa akin ibinigay, palagi kong babanggitin, malakas kong isisigaw nagagalak na susundin ko ang iyong kautusan, higit pa sa kagalakang dulot nitong kayamanan. Ako'y laging mag-aaral sa lahat ng tuntunin mo, ng aking maunawaan, pagbubulay-bulayan ko. Sa bigay mong kautusay, lubos akong nalulugod, iinatan sa puso ko upang iyo'y di malimot. Itong iyong abang lingkod, O Yahweh, naway pagpalain, upang ako ay mabuhay at ang utos mo ang sundin. Buksan mo ang paningin ko, pagkat nananabik masdan, kabutihang idudulot sa akin ng iyong aral. Ang buhay ko sa daigdig, ay pansamantala lamang, kaya huwag mong ikukubli sa akin ang kautusan. Ang puso ko'y nasasabik at ang laging hinahangad. Ang lahat ng tuntunin mo ay mabatid oras-oras. Ang mga mapagmataas iyong pinaparusahan at iyong isinusumpa ang sa utos mo ay laban. Sa ganitong mga tao'y ilayo mo akong ganap? Yamang ang iyong kautusan ay siya kong tinutupad. Kahit ako ay usigit, labanan ng pamunuan, itong iyong abang lingkod sa utos mo'y mag-aaral. Ang buo mong kautusan sa akin ay umaaliw siyang gurong nagpapayo sa lahat kong suliranin. Ako'y gapit lupasay na sa bunton ng alikabok. Sang-ayon sa pangako mo, palakasin akong lubos. Ang aking mga gawang kamali ay pinatawad mo. Ang tuntunin mo at aral sa lingkod mo'y ituro tulungang maunawaan iyong mga kautusan, iyong kahanga-hangang gawa, lubos kong pag-aaralan. Damdam ko ba sa sarili naghahari pawang lungkot? Sang-ayon sa pangako mo, palakasin akong lubos. Sa landas na di matuwid, huwag mo akong hahayaan pagkat ikaw ang mabuti, ituro ang iyong aral. Ang pasya ko sa sarili, ako'y maging masunurin. Sa batas mo, ang pansin ko ay doon ko ibabaling. Itong mga tuntunin mo, O Yahweh, ay sinunod ko. Huwag nawang hahayaang mapahiya ang lingkod mo ang lahat mong mga utos ay malugod kong susundin dahilan sa pangunawang ibibigay mo sa akin. Ituro mo, O Yahweh, layunin ng kautusan at iyon ang susundin ko habang ako'y nabubuhay. Ituro mo ang batas mo't sisikapin kong masunod, buong pusong iingatan at susundin ko ng lubos. Sa pagsunod sa utos mo, ako'y iyong pangunahan, pagkat dito nakakamtan ang ligayang inaasam. Itulot mong hangarin ko na sundin ang iyong utos. Higit pa sa paghahangad na yumaman akong lubos. Ilayo mo ang pansin ko sa bagay na walang saysay. At ayon sa pangako mo'y pagpalain akong tunay. Tuparin mo ang pangakong ginawa sa iyong lingkod, ang pangako sa lahat ng sa iyo ay natatakot. Iligtas mo ang lingkod mo sa sinumang mapanguyam. Sa mabuting tuntunin mo, humahanga akong tunay. Ang lahat ng tuntunin mo, ang hangad ko'y aking sundin, pagkat ikaw ay matuwid, kaya ako'y pagpalain. Sa akin ay ipadama ang dakilang pag-ibig mo. Ayon sa pangako, Yahweh, iligtas mo ako upang yaong nanlalait sa akin ay masagot ko. Yamang ako'y may tiwala sa lahat ng salita mo. Tulungan mong ihayag ang mga katotohanan pagkat ako'y may tiwala sa tapat mong kahatulan. Lagi akong tatalima sa bigay mong kautusan, susundin ko ang utos mo habang ako'y nabubuhay. Ako na may mamumuhay ng payapa at malaya Yamang ako sa utos mo'y sumusunod na mangkusa. At maging sa mga hari, ang utos mo'y babanggitin. Hindi ako mahihiya na ito ay aking gawin. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis. Di masukat ang galak ko pagkat aking iniibig. Mahal ko ang iyong utos ito'y aking ginagalang. Sa aral mo at tuntunin, ako'y magbubulay-bulay. Ang pangako sa lingkod mo, sana'y iyong kunitain. Pag-asa ang itinulot ng pangako mo sa akin. Sa gitna ng kahirapan, ang nadama ko ay aliw, pagkat buhay ang natamo sa pangako mo sa akin. Labis akong hinahamak nitong mga taong hambog, ngunit di ko sinusuway ang bigay mong mga utos. Bumabalik sa gunita ang payo mo noong araw. Ito, Yahweh, sa lingkod mo ang dulot ay kaaliwan. Nag-aapoy ang galit ko sa tuwing nakikita ko yaong mga masasamang lumalabag sa batas mo. Noong ako'y mapalayo sa sarili kong tahanan, ang awiting nilikha ko ay tungkol sa kautusan. Ang ngalan mo'y nasa isip kung kumagat na ang dilim, Yahweh, aking sinisikap na utos mo'y laging sundin Nasasalig sa pagsunod ang tunay kong kagalakan, kaya naman sinusunod ko ang iyong kautusan. Ikaw lamang, O Yahweh, ang lahat sa aking buhay. Kaya ako'y nangangakong susundin ang kautusan. Taimtim sa aking puso na ako ay humihiling, sang-ayon sa pangako mo ay mahabag ka sa akin. Tinanong ko ang sarili kung ano ang nararapat. Ang tugon sa katanungay, sundin ko ang iyong batas. Kaya ako'y nagdumali upang hindi na mabalam sa hangad kong masunod na ang bigay mong kautusan. Mga taong masasama kahit ako ay gapusin, ang bigay mong mga utos ay di pa rin lilimutin. Gumigising akong lagi pagsapit ng hating gabi. Sa matuwid mong paghatol, lagi kitang pinupuri. Tapat akong kaibigan nang sa iyo'y naglilingkod. Mga taong buong pusong sa utos mo'y sumusunod. Ang dakilang pag-ibig mo'y laganap sa daigdigan Ituro sa akin, Yahweh, ang banal mong kautusan. Tinupad mo, O Yahweh, ang pangakong binitiwan kay buti ng ginawa mo sa lingkod mong minamahal. Ako'y bigyan mo ng dunong at ng tunay na kaalaman, yamang ako'y nagtiwala sa utos mong ibinigay. Ang sariling dati-rati namumuhay ng baluktot. Nang ako ay parusahan, salita mo ang sinunod. Kay buti mo, O Yahweh, kay ganda ng iyong loob, sa akin ay ituro mo ang bigay mong mga utos. Ang gawain nitong hambog, sadyang ako ay siraan, ngunit buong puso ko ring sinusunod ang iyong aral ang ganoong mga tao'y sadyang kapos ng unawa. Ngunit sa pagsunod sa utos mo, ako'y natutuwa. Sa akin ay nakabuti ang parusang iyong dulot pagkat aking naunawang mahalaga ang iyong utos. Higit pa sa gintot pilak nitong buong sanlibutan ang mabuting idudulot ng bigay mong kautusan. Nilikha mo ako, O Yahweh, ako'y iyong iningatan. Bigyan ako ng unawa upang batas mo'y malaman. Ang sa iyo'y natatakot kapag ako ay nakita. Matutuwa sa lingkod mong sa iyo ay umaasa. Nababatid ko, O Yahweh, matuwid ang iyong batas kahit ako'y pagdusahin, nananatili kang tapat. Aliwin mo sana ako niyang pag-ibig mong lubos, katulad ng binitiwang pangako sa iyong lingkod. Sa akin ay mahabag ka, at ako ay mabubuhay. Ang lubos kong kasiyahay nasa iyong kautusan. Ang hambog na naninira sa lingkod mo ay hiyain, sa aral mo ako na may magbubulay na taimtim. Sa akin ay magsilapit, ang sa iyo ay may takot, maging yaong mga tao na alam ang iyong utos. Sana'y lubos kong masunod ang buo mong kautusan upang hindi mapahiyat tambuhin ko ang tagumpay. Kaluluwa ko'y naghihintay ng iyong pagliligtas. Lubos akong nagtiwala sa bigay mong pangungusap. Dahilan sa paghihintay, lumamlam na yaring tingin? Ito ngayon ang tanong ko. Kailan mo aaliwin? Katulad ko'y nangulubot, nasisidlang yaring katad, Gayunpaman, di ko pa rin nilimot ang iyong batas. Gaano bang katagal pa ang lingkod mo maghihintay sa parusang igagawad sa nang usig kong kaaway? Mga taong mayayabang, mga taong masuwayin. Nagumang ng mga bitag upang ako ay hulihin. Inuusig nila ako kahit mali ang paratang. Sa batas mo'y may tiwala, kaya ako ay tulungan. Halos sila'y magtagumpay, nakitli ng aking buhay. Ngunit ang iyong mga utos ay hindi ko nalimutan. Dahilan sa pag-ibig mo, O Yahweh, ako ay lingapin, at ang iyong mga utos ay masikap kong susundin. Ang salita mo, O Yahweh, di kukupas, walang hanggan, matatag at di makilos sa rurok ng kalamitan. Ang taglay mong katapatan ay hindi na magbabago. Ang nilikha mong daigdig matatag sa kanyang dako. Hanggang ngayon ay matatag pagkat ikaw ang nag-utos. Alipin mo silang lahat at sa iyo'y naglilingkod. Kung ang iyong kautusay di bukal ng aking galak, namatay na sana ako sa dinanas na paghihirap. Ang utos mo'y susundin ko, di ito tatalikuran, pagkat dahil sa utos mo, ako ngayoy nabubuhay ang lingkod mo'y iyong iyo, kaya ako ay iligtas. Ang pagsunod sa utos mo ay siya kong sinisikap. Nag-aabang ang masama upang ako ay mapatay, ngunit ako'y magpupulay sa bigay mong kautusan. Nabatid kong sa daigdig, walang ganap na anuman, ngunit ang iyong mga utos walang hanggan yaong saklaw. O ang iyong mga utos ay tunay kong iniibig. Araw-araw sa maghapon ay siya kong iniisip. Kasama ko sa tuwinay yaong iyong kautusan, kaya ako'y dumurunong ng higit pa sa kaaway. Sa lahat kong mga guro ang unawa ko ay higit, pagkat ang aral mo't turo ang laman ng aking isip. Ang taglay kong karunungay higit pa sa matatanda, pagkat ang iyong mga utos ay hindi ko sinisira. Di ko gustong matutuhan ang ugaling masasama. Ang hangad ko na masunod ay ang iyong sinalita hindi ako nagpabaya sa utos mo at tuntunin pagkat ikaw ang guro ko na nagturo ng aralin. O kay tamis na namnamin ang utos mong ibinigay, matamis pa kaysa pulot lasa nitong tinataglay. Sa bigay mong mga utos, natamo ko'y karunungan, kaya ako'y namumuhi sa ugaling mahahalay. Salita mo'y isang tanglaw na sa akin ay patnubay. Sa landas kong taraanan, liwanag na tumatanglaw. Taimtim ang pangako kong ang utos mo ay susundin, tutupdin ko ang tuntuning iniaral mo sa akin. Labis-labis o Yahweh, ang hirap kong tinataglay. Sang-ayon sa pangako mo, pasiglahin niya ring buhay. Ang handog kong pasalamat, Yahweh, sana ay tanggapin. Yaong mga tuntunin mo ay ituro mo sa akin. Ako'y laging nakahandang magbuwis ng aking buhay pagkat di ko malilimot yaong iyong kautusan. Sa akin ay mayroong handang patibong ang masasama, ngunit ang iyong kautusan ay hindi ko sinisira. Ang bigay mong mga utos, ang pamanang walang hanggan, sa puso ko'y palagi nang ang dulot ay kagalakan. Ang pasya ko sa sarili, sundin ko ang kautusan, susundin ko ang utos mo habang ako'y nabubuhay. Ako'y galit sa sinumang sa iyo ay hindi tapat. Ang tunay kong iniibig ay ang iyong mga batas. Ikaw lamang ang muog ko at matibay na sanggalang. Ang pangako mo sa akin ay lubos kong aasahan. Kaya kayong masasama ako'y inyo nang lubayan, pagkat ang utos ng Diyos hindi ko tatalikuran. Ang lakas na pangako mo upang ako ay mabuhay, ibigay mo't ang pag-asa ko ay hindi mapaparam. Upang ako ay maligtas, ingatan mo ako, O Diyos, ang pansin ko'y itutuon sa bigay mong mga utos. Ang lumabag sa utos mo ay lubos mong itatakwil. Ang kanilang pandilin lang ay wala ring sasapitin. Sa lahat ng masasama, basura ang iyong tingin. Kaya naman, ang turo mo, ang siya kong iibigin. Dahil sa iyo, ang damdam ko'y para akong natatakot sa hatol mong igagawad. Natatakot akong lubos. Ang matuwid at mabuti ay siya kong ginampanan sa kamay ng kaaway ko. Huwag mo akong pabayaan. Aming Diyos, mangako kang iingatan ang iyong lingkod at hindi mo babayaang guluhin ng mga hambog. Malamlam na ang mata ko sa tagal ng paghihintay, sa pangako mo sa aking tatanggapi kaligtasan. Sang-ayon sa pag-ibig mo, gayon ang gawing pagtingin, ang lahat ng tuntunin mo ay ituro na sa akin. Bigyan mo ng pangunawa itong iyong abang lingkod upang aking maunawa ang aral mo't mga utos Panahon na, O Yahweh, upang ikaw ay kumilos. Nilalabag na ng tao ang bigay mong mga utos. Mahal ko ang iyong utos nang higit pa kaysa ginto. Kaysa gintong tinalisay, utos mo'y isinapuso. Kaya iyang tuntunin mo ang siya kong sinusunod pagkat ako'y namumuhi sa anumang gawang buktot. Lubos akong humahanga sa bigay mong mga turo. Lahat aking iingat at susundin ng buong puso. Ang liwanag ng turo mo'y nagsisilbing isang tanglaw, nagbibigay dunong ito sa wala pang karanasan. Halos humihingal ako dahilan sa kasabikan na mata mo yaong aking minimithing kautusan. Ako'y iyong kabagan. Ngayon ako ay lingapin at sa mga taong tapat, itulad mo ang pagtingin. Sang-ayon sa pangako mo, huwag mo akong hahayaang mahulog sa gawang mali at ugaling mahahalay. Sa sinumang naghahangad na ako ay alipinin Iligtas mo ang lingkod mo't ang utos mo ang susundin. Sa buhay ko'y tumanglaw ka at ako ay pagpalain at ang iyong mga utos ay ituro mo sa akin. Parang agos na nang batis ang daloy ng aking luha, dahilan sa mga taong sa utos mo'y sumisira Matuwid ka, O Yahweh! Matapat ka nga at banal. Matapat ang tuntunin mo sa bigay mong kautusan. Yaong mga tuntunin mong iniukol mo sa amin, sa lahat ay naaangkop at matapat ang layunin. Nag-aapoy ang galit ko, sa puso ko'y nag-aalab, pagkat yaong kaaway ko sa utos mo'y yumuyurak. Ang pangako mo sa amin ay subok na't walang mintis. Kaya naman ang lingkod mo'y labis itong iniibig. Kung ako may walang saysay at kanilang itinakwil, gayon paman ang utos mo'y hindi pa rin lilimutin ang taglay mong katapatan kailan may di kukupas. Katuruan mo'y totoo at ito ay walang wakas. Ang buhay ko'y nalilipos ng hirap at suliranin. Ngunit ang iyong kautusan ang sa aki umaaliw. Ang lahat ng tuntunin mo'y matuwid at walang hanggan. Bigyan ako ng unawa at ako ay mabubuhay. Buong pusong tumatawag, itong iyong abang lingkod, ako'y iyong dinggin yawe at susundin ko ang utos. Tumatawag ako yawe, sa iyo ay dumaraing, iligtas mo ako ngayon nang ang utos mo ay sundin. Madilim pa, ang lingkod mo ay gising na't tumatawag sa pangako mong iniwan, pag-asa ko'y nakalagak. Hindi ako makatulog, magdamag na laging gising, at ang aking binubulay ay ang bigay mong aralin. Ako'y dinggin mo, O Yahweh, ayon sa iyong pag-ibig. Iligtas mo ang buhay ko, yamang ikaw ay matuwid. Palapit na ng palapit ang sa akin umuusig, mga taong walang galang sa utos mong sakdal tuwid. Ngunit ikaw, O oh Yahweh, ay malapit sa piling ko. Ang pangakong binitiwan mo sa akin ay totoo. Iyang mga tuntunin mo'y matagal ng aking talos. Ang utos na ginawa mo'y walang hanggang mga utos ang taglay kong paghihirap ay masdan mo at lunasan pagkat aking sinusunod ang banal mong kautusan. Ako'y iyong ipagtanggol at ako ay tubusin dahil iyan ang pangakong binitiwan mo sa akin. Iyang mga masasamay tiyak na di maliligtas. Dahilan sa kautusang hindi nila ginaganap. Sa iyong habag, O Yahweh, ay wala nang makapantay. Kaya ako ay iligtas ayon sa iyong kapasyahan. Kay rami ng kaaway ko at mga mapang-alipin, ngunit ang iyong kautusan ay patuloy kong susundin. Nagdaramdam akong labis kapag aking namamasdan. Yaong mga taong taksil ng laban sa kautusan. Nalalaman mo, O Yahweh, mahal ko ang iyong utos. Iligtas mo ako ayon sa pag-ibig mong taos. Ang buod ng kautusay batay sa katotohanan. Ang lahat ng tuntunin mo'y pawang walang katapusan. Mga taong namumuno na kulang sa katarungan, usigin man nila ako, susundin ko'y iyong aral. Daylan sa pangako mo, nagagalak yaring buhay, katulad ko ay taong nakatuklas noong yaman. Sa anumang di totoo, muhi akot nasusuklam, ang tunay kong iniibig ay ang iyong kautusan. Araw-araw, pitong beses akong nagpapasalamat sa lahat ng katulang matuwid mong iginawad. Ang magmahal sa utos mo'y mapayapa yaong buhay. Matatagang taong ito at hindi na mabubuwal. Hinihintay kita, O Yahweh, upang ako ay iligtas. Ang lahat ng iyong utos ay akin ngang tinutupad. Tinutupad ko ang utos at lahat mong mga aral, buong pusong iniibig ang buo mong kautusan. Sinusunod ko ang iyong kautusat mga aral. Ang anumang gawain ko ay kita mo't namamasdan. O Yahweh, tanggapin mo ang daing ko na tulungan, at ayon sa pangako mo, pangunawa ako'y bigyan hayaan ang dalangin ko ay dumating sa iyo, O Diyos. Sangayon sa pangako mo, iligtas ang iyong lingkod. Ako'y laging magpupuri, lagi kitang pupurihin, pagkat ako'y tinuruan ng aral mo at tuntunin. Dahilan sa pangako mo, ako ngayon ay aawit sapagkat ang iyong utos ay marapat at matuwid. Humanda ka sa pagtulong, ito'y aking kailangan, sapagkat ang susundin ko'y ang utos mong ibinigay. Nasasabik ako, Yahweh, sa pangakong pagliligtas, natamo ko sa utos mo ang ligaya at ang galak. Upang ako ay magpuri, ako'y bigyan mo ng buhay, matulungan nawa ako ng tuntunin mo at aral. Para akong isang tupa na nawala at nawalay, hanapin mo ang lingkod mo. Ako ngayon ay lapitan, pagkat ako ay sumunod sa lahat mong kautusan.